22 ikkinchi bob yahudiylarning petirnon heyiti ya'ni o'tib ketish heyti kelishga oz qolgan edi oliy ruhoniylar va tavrat ustozlari hazrati aysoni bir amal qilib o'ltirib ketishning chorasini izladi biroq ular uni qo'llaydigan xalqdan qo'rqqanlikdan uni maxfiy holda tutmoqchi bo'lishdi shu kunlarda Hazreti aysoning 12 ikki shogirdining biri bo'lgan yahuda ishqariyotning ko'ngliga shayton kirdi u oliy ruhoniylar va markaziy ibodatxona qorovullarining boshlig'i bilan Hazreti aysoni ularga qondiq tutib berish ustida maslahatlashdi ularning yo'l qaqalari ichilib, yahudaga pul berishga va'da berdi yahuda ma'qul bo'lib Hazreti aysoni jamoatdan xoli qolganda uloqni tutib berish uchun fursat izlashga boshladi peternon heytining qo'y qurbonlik qilingan kuni yetib kelgan edi o'tib ketish heyti deb atalgan bu kuni yahudiylar o'lirdi qo'y so'yib peternon bilan yaytdi shunga hazrati ayso petrus bilan yuannaga birga g'izolnishimiz uchun sizlar berib o'tib ketish heytining tomig'ini tayyorlanglar deb ularni avatdi qayerda tayyorlashimizni xohlaysiz deb so'rdi ular hazrati ayso mundoq dedi yerusalimga kirsanglar u yerda ko'zda su to'shayotgan bir er kishini uchratasizlar uning kaynidan mengib u kirgan uyga kiringlar va uy egisiga ustozimiz shogirdlarim bilan o'tib ketish yetimning tomog'ini yeydigan mehmonlik uy qayerda ekan deb so'rayotidi dengla u sizlarni ustungi qavatdiki jobdi qo'yilgan bir ig'iz cho'ng uyga boshlab chiqdi mana shu uyda o'tib ketish yetining tomog'ini tayyor qilinglar petrus bilan yohanna bosa hamma ishlar hazrati aysoning aytqinidek bo'lib chiqdi ular o'tib ketish yetining tomig'ini tayyorlashga kirishdi tomoq vaqtida hazrati Eysa elchilar bilan birga kelib dasturxonda o'ltirdi Ondan u elchilarga mundoq dedi Men azob chekishdan ilgari o'tib ketish yetining bu tomig'ida sizlar bilan bir dasturxonda bo'lishga intizor bo'lib kelgan edim chunki bu hitning haqiqiy ma'nisi xudoning podsholig'ida amalga oshirilmigicha man bundoq hidliq tomoqni qayta yemayman ondin hazrati ayso bir jomni qo'liga ilib xudoga shukur etdi va shogirdlarga buningdan ichinglar shuni aytayki xudoning podsholig'i to'liq namoyon bo'lmog'icha hargiz bundoq sharobni ichmayman dedi Ondan u bir nonni qo'liga ilib, Xudoga shukr etdi va uni o'shtib turib, ularga berib, bu mening sizlar uchun pido bo'ladigan tenimdir. Meni aslab turish uchun buningdan yangla, dedi. Tamoqdan keyin u yana jomni qo'liga ilib, mundoq dedi. Bu jomdagi sharob mening sizlar uchun to'kildigan qinim bilan tuziladigan xudoning yangi ahdisining belgisidir biroq shuni bilib qo'yinglarki bu yerda man bilan bir dasturxonda o'tirganlardan biri manga sotqinlik qiladi darvaqa inson o'g'li xudoning irodasi bilan olamdan o'tidi lekin uningga sotqinlik qiladigan kishining holg'a voy shogirdlar bir biridan bundoq qiladigan zodi kimdu deb so'rashdi shogirdlar o'z ishida zodi kimning martibasi hammadan yuqori deb talash totish qilishga boshladi hazrati ayso ularga mundoq dedi bu dunyodagi podsholar hukmron sifatida qo'l ostidagi xalqni boshqurdi ham o'zini xalqparvar qilib ko'rsatdi lekin sizlar bundoq qilmanglar oranglardiki ang martibliklar o'zlarini arzmas kishilardek tutsin boshliq bo'g'ininglar boshqalarga xizmat qilinglar odatda kim martvilik dostxonda o'tirganmi yoki xizmatkormi albatta dostxonda o'tirgan emasmi biroq manga kesak garchi man sizlarning ustozinglar bo'lsammu oranglarda xizmatkorga o'xshashman man sinoqlarni beshindan o'tkazganda sizlar boshdan oxir man bilan billa bo'ldinglar xuddi otam manga podshohlik huquqi taqdim qilgandek sizlargamu shuni taqdim qilaman sizlar mening podsholig'imda men bilan ham hamdastixon bo'lisizlar va taxtlarda o'ltirib isroiloning o'n ikki qabilisiga hukmronlik qilsizlar hazrati ayso yana mundoq dedi ey simon simon shaytonning hammanglarni sinash talpiga xudo ma'qul bo'ldi u sizlarni xuddi bug'doy tasqigan taksisinimoqchi lekin manga bo'lgan e'tiqoding yo'qolmasin deb sanga duo qildim shaytonga sinilib yo'limga qaytgandan keyin qarindoshlaringning e'tiqodini mustahkamla ey rabbim man siz bilan birga zindonga tashlanib birga o'lishga tayyorman dedi petrus petrus dedi hazrati ayso bilib qo'yginki ati saharda g'o'roz chilg'ucha san mandin uch qitim tonisan ondin hazrati ayso shogirdlaridan burun man sizlarni safarga avatganda yon xo'jun va oyoq omonla degan edim u chog'da biror narsanglar kam bo'lib qolganmi deb so'radi yo'q deb javob berishdi shogirdlar lekin endi hamyon g'o'jini borla elvilinglar qilichi yo'qla chopininglarni setib birdan qilich elinglar dedi hazrati ayso chunki muqaddas yozmalarda man to'g'riliq u jinoyatchilar qatoriga kirgizildi deb xotirlangan so'z cho'qim amalga oshirildi amaliyatda man to'g'riliq yozilganlarning hammasi amalga ishishqa oz qoldi i rabbim qarang bu yerda ishki qilish bor ekan dedi shogirdlar bo'ldi yetidu dedi hazrati ayso ularga tomoqdan keyin hazrati ayso shogirdlar bilan birga shahardan chiqib odati bo'yicha zaytun teg'iga ketdi Bu yerga yetib borgandan keyin ularga eziq turilmasliklar uchun duo qilinglar dedi ondin hazrati ayson yerroq berib tizilib turib ey ota xohlasang bu azob qadihini mandan yiroqlashtirg'aysan lekin bu ish mening emas balki sening irodang bo'yicha bo'lsin deb duo qildi u duo qilayotganda osmondan kelgan bir farishta uningga ko'rinib madad berdi hazrati ayso cho'nqur qayg'u ichida texmi ixlos bilan duo qilayotganda uning tarlari yagi to'kilgan qon tomchilaridek tushishga boshildi duodan keyin hazrati ayso o'rnidan turib shogirdlarning yeniga kelib ularning g'amga cho'kkanligidan mugdab qolganligini ko'rdi uxlab qolganinglar nemisi eziqtirilishdan saqlanish uchun qo'pib duo qilinglar dedi Hazreti ayso ularni o'yg'itib hazrati aysoning so'zi oyoqlashmasdinlar o'n ikki shogirdining biri bo'lgan yahuda bir to'p odamni boshlab keldi u hazrati aysoning oldiga kelib so'yib salom berdi Hazreti ayso uningga hey yahuda inson o'g'lini so'yib qo'yibmi yana uningga sotqinlik qilamsan dedi hazrati aysoning yendiki shogirdlar ahvolning chatoqligini ko'rib «Hey rabbim ular bilan ilsa qandoq deysiz dedi shogirdlarning biri qilichini ko'tirib bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi qilich chakorning o'ng qulog'i tegib uni shilib tushirvatdi biroq hazrati ayso bas dedi va qo'lni uzitib chakorning qulog'i takkizib qo'yib edi shu on soqiyib ketdi hazrati ayso o'zini tutqil kelgan oliy ruhoniylar ibodatxona qorovullarining boshliqlari va oqsoqollarga sizlar qilish to'qmoqlarni ko'tirib meni tutqili kapsizlar meni qaroqchi ko'ryotamsizlar man har kuni sizlar bilan markaziy ibodatxona hovlisiga borganda manga qo'l solmadinglar biroq hamdi qo'l soldigan vaqt soitinglar yetib keldi bu шайтан өкім сұрдыған қараңғы вақыттыр, деді. Қарабулла әзірді әйсауны тұтып, баш роханиның үйге ел берішті. Петрус Ирақтын әгішіп маңған еді. Олар ойлының отырсығы от екіп, чөрсіді ісініп отырғанда, Петрус му ұланың арсығы кіріп алды. Оның ісініп отырғыны көген бір дейдек, оныңы тікіліп қарап тұрып, bu odammu ayso bilan bir dedi Yak, ben onu tanımayım ben deb tondi petrus uzun ötmeyi o'tmay yana biraylan uni to'nib kelib sanmu uning odimi'u dedi qara seni man ular bilan bir emas dedi petrus birer soat o'tgandan ki yeni bir Adam. odam ki bu odam Әйшә bilan bir таләп үсүдән уныңмы җәллик икәнлеге чыгып тумамды дип чиң турып алды. Ләкин Петрус: "Кара буны, неме дип дичирлап dedi. Uning so'zi ayaqlaşmasdınla, qoraz çilidi. Rəbbimiz Əysa kəynigi burulub, Petrusqa tikilib qaradi. Petrus, Rəbb Əysanın ət səhərdə qoraz çilliği sen mendin üç kitim uch sen degen sözünü esige esiga taş kırığı çıkıp kattık yig'lab ketti. Hazreti ayso karavatkan karavulla uni masxir kılattı. Onun közünü teyim qo'ygandan keyin uni urup turup peygamber bolsan et bakına seni kim urdi dep soraştı. Ve onunga bunundan başka yana nurg'un hakaretlerini yog'dirishga boshildi tong otqanda yahudiylarning oliy kengashimizdagi oqsoqollar oliy ruhoniylar va tavrot ustozlari jam bo'lishdi hazrati ayso ularning oldiga elib kelindi ular hazrati aysodin aytgin sen qutqizg'uchi masihmi deb so'rashdi hazrati ayso mundoq javob berdi sizlarga aytsammi ishonmaysizlar sizlardan biror savol so'rsam javob bermaysizlar lekin inson o'g'lining qodir xudoning o'ng endi o'tirdig'inga oz qoldi undaqda sen xudoning o'g'li ekansan-da, deydi ular sizlarning degin deginlardak deb javob berdi Hazrat ayso shuning bilan ular endi boshqa hech qanday az qiluvchining hojati qolmadi chunki o'zini og'zidan kufr so'zlarni oldiq deyishdi